Enne la ilaha illallah leha ruknan. El hulasa diýdigi, el hasyl gysgaça jemläp aýdamyzda näme diýýär? La ilaha illallah iki rukny bar diýýär. Human nefyu vel isbat. Nefi gaýtarmak vel isbat näme beketmek. Ylym diýdigi, ýagny La ilaha illallaň manysyna düşünmeli. Ylym, ýagny fähm, manysyny bilmeklik. Ýakynam näme? Şo düşünen manyňa soň şek-şübhe girmeli däl. La ilaha illallaň ylmyny bildiňmi? Dürs, dogry manysyna düşündiňmi? Şo ýakyn bolmaly. Şo ýakyn bolmaly diýdigi, şek-şübhäni soň kabul etmeli däl. Seň düşünen zadyň, düşünen ylmyň La ilaha illallah babatynda. Soň şeke-şübhä girmeli däl. Da çyndanam Allamyka ýeke-täk ybadaty hakgyl diýlen zat bolmalyda. Şu şek-şübhe girmeli däl, düşündiňmi? Ýakyn derejede bolmaly. Düşündiňiz dämi? Bir ýakyn men türkmençe aýdasym gelýär, ony söz gelenok. Wa ihlas. Wa ihlas bilen diýilmeli. Şerti ihlas bilen arassa Allaň arzalygy üçin diýmeli. Janyňy, malyňy, kürsiňi saklamak üçin diýmeli däl, düşündiňmi? Ýani bir ýerde näme yslam goşuny gelende kapyr ýurdunyň içinde gürrüň ýaýraýar. La ilaha illallah diýseň musulmanlary öldürenokmyş. Ýa malyňa degenakmyş. Mundan käbirler näme etýär? Ölmegi ölmejek bolup malyny goramak üçin diýýär. Bu eýýäm yhlas däl. Düşündiňmi? Ýa käbir riýa üçin diýýär. Iliň gözi üçin diýýär. Şuny oňak bolmaly. Yhlas arassa Allaň arzalygy üçin diýilmeli. Yhlas diýdigi arassa. Düşündiňmi? Arassa diýmeli. Ala, arassa Allaň yrzalygy üçin diýmeli. Malyňy, janyňy goramaklyk üçin ýa dili sen aly ýa eýle-beýle diýdirmeklik üçin etmeli. Wa sidquka. Çynyň bilen diýmeli. Ýalan bilen diýmeli däl. Munafyklyk bilen diýmeli däl. Wa sidquka diýdigi, şo sözi diýeňde-de näme? Sadyk bolmaly diýýän sözüňe. Çynyň bilen diýmeli. Ikiýüzlülik bilen Alla, a il güni Allap diýmeli däl. Özem ma'a mahabbetin. Söýmeli şo sözüň manysyny. Şo sözüň iterýän zadyny. Şo sözüň buýurýan zatlaryny, şo söze boýun bolýan adamlary söýmeli sen hökman. La ilahe illallah manysy näme? Allahdan gaýra ybadat etmesizlik. Bir Alla ybadat etmeli. Şu manyny söýmeli sen, düşündiňmi? La ilahe illallahyň buýurýan zady näme? Bir Alla ybadat et. Sen bir Alla ybadat etmekligi söýmeli, düşündiňmi? Şu la ilahe illallahyň buýrugyna boýun bolup, gaýtargysyndan gaýtýan mu'min adamlar bar. Olaram sen söýmeli, düşündiňmi? Wen qiyadin, wen qiyadam näme? Doly buýurýan zatlaryny edip, gaýtarýan zadyna gaýtmaly. Şu La ilaha illallah sözüniň buýurýan zadyna we gaýtarýan zadyna munkat bolmaly, boýun bolmaly. We ýedinjisem wal kabulu leha. Kabul etmeli hemme zadyny, buýruk zatlaryny. Bir Allaha ybadat et diýýärmi, boýun bolmaly, kabul etmeli. Inkyýat bilen kabul hem türkmençeden paçti bir zat manysynda. Aşagyny ikisiniň bir baglanyşygyny düşündirýär hemen. Fel ilmu diýýär, indi aşakda ýeke-ýeke şo ýedi şertini näme etýär, açyklaýar. Ilim, ylmyň tersi näme? Zidil jehl. E näme üçin tersini aýtýar? Ýagny ylmyny bilmeli diýlende, la ilaha illallah babatynda sende bilinmeýän zat galmaly däl. Düşündiňmi? Ýani dine salýan derejesinde. Emma la ilaha illallah fazylaty barada, ha? Bir hadysam bileňak sen, o şert däl. Düşündiňmi? Ýani rukun we şert meselesinde sende bilinmeýän zat galmaly däl. Düşündiňmi? Ýani iki rukuny We ýedi şerti diýilýär-ä. Kim bolaý sen, çopan bol, çoluk bol, şu ýedi şertiniň ylmy we iki ruknynyň ylmy barada jähil göterilmeli. Näme üçin? Ylmyň zyddy jähil. Şu ýedi şert, iki rukun barada sende ylymsyzlyk galmaly däl. Bilinmedik, düşünilmedik zat galmaly däl. Düşündiňmi? Ýagny, saňa mümkinçilik bar okamaklyga, bilmeklige. Şo mümkinçilik bar bilmeklige, okamaklyga, şonda-da sende näme, Näme şek-şübhäň aýyrmaly şo ylym? Şunuň şo ylmyň sende doly bitipdirmi, bitmändirmi, şony biljek bolsaň, şek-şübhe barmy kalbyňda Allaň hak ilähligine, ýeke-täk ybadata Onuň hakylygyna? Bar bolsa ýöne sen bilmänsiň, La ilaha illallah manysyny düşünmänsiň. Ýöne Allah saklasyn, kalbymda ýeke-täk näme şek-şübhe galmady, ýeke-täk ybadata hakyl Allah, Allahdan gaýry hiç kimden zat dilemeklik, sygynmaklyk, çokunmaklyk, Ýöne azda-kände şek bar, düşündiňmi? Ýani sen düşündirýäň, düşündirýäň, düşünýädänim be. Onda öwlüýälerden zatdan näme dileseň bolanokmy karaý diýýä. Düşündiňmi? Şek boldy şo. Feleýse ilmuhu bi sahih. Eýem o ilmi sahih däldigi. Şunuň bir-birine baglanyşykly. Ýakynyň bolmadym eýem sen birinji şertiň bitmedigi. Birinji şertiň dolanda ikinji şert awtomatiçeski gelmeli eýýäm, düşündiňmi? Ýüzde-ýüz ylmyny doly düşündiň, bildiňmi, eýýäm ikinji şerti özi iterýär şo birinji şerti, düşündiňmi? Feleýse ilmuhu bisahih. Eýýäm oň birinji şerti doly bitmändir diýýär. Ýagny Allaň hak ybadata hakkyllygy barasynda şekiň galmaly däl we ondan başga ybadat edilýän zatlaryň batyllygyna-da şekiň galmaly däl. Käbir adamyň birinjisinden doly şek aýrylýar. Ýagny Alla näme hakyky ybadata hakkyl, ondan näme şek ýok. Ýöne bundan gaýry zatlar näme ybadata hakkyl dämika diýen şeki bar. Indi batylmyka pygamberi çagyrmak ýa perişdeleri çagyrmaklyk? Bu tarabynda doly nemedenak, düşündiňmi? Ýo, bitenak. Ýagny Allaň hakyky ybadatyna hakyllygyna şekiň galmaýşy ýaly, Alladan gaýra ybadat etmekligiňem batyllygyna şekiň-şübhäň galmaly. Ýüzde-ýüz batyl diýmeli. Alladan gaýra kim bolsun, näme, ýeke-täk, ýeke bir ybadatyň görnüşinem sarp etmek bolanok. Şoň batyllygyna sarp edäýseň, näme, şirkçilige düşýänligiňe şekiň-şübhäň galmaly. Düşündiňizmi? Iteren zadyna ynananakdylar. Düşündiňizmi? Dillerinde diýen La ilaha illallahyň iterýän zady nämedi? Bir Alla ybadat etmeklik we onuň ugradan pygamberini ittiba etmeklikdi. Ýürekleri näme? Şuňa ýalan diýýärdi. Şeýdip munafyk boldular. Düşündiňmi? Wa sidku zidduhul kezib, li'annal munafikina yekuluna la ilaha illallah Sen olaň o sözüne allanma diýýär. Alla bilýär diýýär sen ony näme sen onuň rasulydygyny. Wallahu ýeşhedu innel munafikine lekazibun. We Alla-da saňa şaýatlyk berer, ol munafyklar näme ýalan dilleri bilen diýýärler saňa diýýär. Dilleriniň diýýän zatlary kalplary näme ynanýan däldirler diýýär. Ýöne Alla Tagala näme näme üçin munafyklar ynanmaýan zatlaryny gelip pygambere dille diýmeklikleriniň sebäbini aýtýar yzyndan. Ittehadu eýmanahum jünneten diýýär. Eýman, kasam. Ittehadu, tutundylar olar o kasamlaryny jünne, gorag edip. Wallahi sen Allaň Rasuly diýip kasam içip, hä, bu diýen sözlerini jünne edindiler özlerine, gorag edindiler. Ölmezler ýalak, mallaryna degilmezler ýalak. Düşündiňmi? Emma köp özüne musulmansymak musulman diýip ýörenler näme etýär? Şuň ähline duşmançylyk etýärler. Bizem musulman-ow diýýärler, ýöne näme wä diýenli ähli-hä bolanok. Hol şu sözüň ähline duşman bolýarlar. Diňe söýeniň bolanok şu sözi. Şu sözi diýýänleri, şu sözüň manysyny näme tahkyk edip äşgär etjek bolýan adamlaram näme sen şolar bilen dogan bolmaly. Ýardamçy bolmaly. Ine şuňa boýun bolmaly. La ilahe illallaň birinji buýurýan zady näme? Bir Alla ybadat etmeklik oňa şirk getirmesizlikden. Düşündiňmi, bildiňmi, çynyň bilen, ýüregiň bilen diýdiňmi, boýun bol. Taşla hemme zadyňy, bir Alla ybadat et. We ýene boýun bolmaly zatlary. Ve imtisali awamirihi, imtisal, boýun bolmaly buýuran zatlaryna. Imtisal boýun bolmak. Awamirihi, buýruklaryna şu sözüň. Ma dumta tarafta diýýär. Boýun aldyň dämi diýýär. Şu sözüň hakdygyna, dogrudygyna. Mä dumte a'tarafte diýdigi, boýun aldyň dämi diýýär. Şu söz hak diýip, dogry diýip, şek-şübhäm ýok diýip. We şehidte ennehu la ilahe illallah we şaýatlygam berdiň dämi? Näme Alladan başga ybadat hakly ilah ýok diýip. Ýelzemuke ýani ýejibu aleýke. Ýelzemuke diýdigi, oň alak bolsaň, boýun alan bolsaň we şaýatlyk beren bolsaň şek-şübhesiz şu sözüň hakdygyna, dogrudygyna. Onda näme diýýär? Ýelzemuk. Läzim bolýar saňa. Parz bolýar saňa näme etmeklik? Wen tenqada li ahkamihi we dinihi, hökümlerine, dinine boýun bolmaklygyň. Emma en tekul, emma ýöne diýmekligiň diýe seniň la ilaha illallah we la tenqadu li ahkamillahi we şer'i, Allaň hökümlerine, şerigatyna boýun bolaňok. Fe inneha la tenfa'uka la ilaha illallah, la ilaha illallah saňa peýda degmeyar.